one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, je ferais mieux d'ailleurs choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes ailes, ton os, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis ne t'en fais pas. Viens t'en dans mes bras, darling, I love you, love you, darling, I want you. Et puis le réponse du one parmi parmi' formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques des moi et des tout, avec ton air canard.